Arratxaldeon. Bueno, e, guk eskaira argitzeko pixka bat, e, dakit. guk eskaira egin genioan Nafarroko gornuari. Nafarroko gornuari batzan e, eh, ondamendi ere moa izendatzea. Printzipioz, nik ulertu dana, eta Nafarroko gornuko ordezkariak erran duten arabera, nik ulertu dut, beraiek ondamendi ere moa izendatuko dutela. Orduan, claro, Espainiako gormak aipatu duena da, ez dela beharrezkoa beraiek izendatzea, diru laguntza bideratzeko, errege dekretu bat badagolakoz e, eh, horrelako kasuetan ja definitua dagona. Orduan hori da nik ulertu dana, baina, karo, zain zalantza sortzen ari zaizkit, ze izarete <laughs> beste planteamentu batekin, eta orduan e, nik uste e, eh, gauzoiek argitu beharko ditugula. Baina guk gaurko bieratik atera duguna da, e, izango dela, en, Madridetik eta Nafarroko gonuatik, da ba, mendiko e, eta hori dena konpontzeko, eta e, baita ere diru laguntza izango dira partikularrentzako, eh dekretu horren e, bidez emango diren dirula, esker. Uhum. Izan ere, e, uoldak eragindako desmasiak zeintzuk dira, Elizondo eta inguruetan? E, zekit, bai. bai, Elizondon gehien bat e, eraikin publikoetan, e, aukarrena izan da zarretxea, e, hori bat zanguziko zarretxea da, eta e, bueno, hor eh, sotuan zeuden makinaria guztiak ondatu dira eta bueno, hori dena konpondu beharko da eta hor badago kaltea ez dakit eh, zenbat izango den, baina agian e, unta horreita mar berru mila euro guru. Gero e, futbol jare ondatuta gelditza, e, hori kirol instalazioak igelilekoak eta badute kalte kalte puzka bat, eta e, udala eta kulturetxe eta ligurutegia. Bai? E, gero, e, partikularrak, ba, behitiko kale guztia eta merkatari asko, galditu dira genero guztia galdu dute, prebintzat kalte handiak izan dira, eta baitare, ba, ba, eh, etxe, etxe partikularretan, ez? Ez dakit, Nafarroko gobernuak edo barne ministerioa izan den, aipatu du iru milun eurotan e, baloratu dituela. momentuz, e, azken azterketan arabera, ueldek eragindako desmasiak, ez dakitala den, edo datu bueno, Bueno, nik ez duzkat, datu zehatzek oraindik. Nik dakidana da, udala betzela guk e, perito bat kontratatu dugu, guk udalera ikinetan euki ditugun kalteak ba, e, gure peritazia eukitzeko, eta hori e, ba, ezakit urrengo arterako edo gungo den, hori alde batetik. Beste aldetik e, infrastrukturatan hau da mendiko bidetan eta emergentzizkoak ditugun e, bidetan ja badugu milioi bat euroko aurrekontua. Bakarrik emergentzizkotan eta beste hainbeste edo gehiago daude egiteko bigarren e, erronda batean edo urgente bezala. Orduan, e, nik ez dakit beraien datuak nondik dato zen, edo beraik e, eh, aseguren kontsortziko datuak dituzen eta bat, dena den, nik ulertzen dut hori izango da, e, orain arte dauzkaten parten e, diru kopurua, eta oraindik oraindik e, perituak, ba, ebaluaketak eta egiten ahia. Beraz, nik uste dut, e, ez, ez dugula zehazten al momentu honetan, oraindik zemateko kalteak dian, baina nik milioika euro bai esango nuke ez dakit zemat. <laughs> Ongi da, momentu zorrekin geratuko gara garbine lizegi mi esker eta kura jaon. Bale, mi esker zuei.